Podcast. NXS Podcast. Dobar i dobrodošli dragi slušalci, dobrodošli ponovo u Tech Up specijal gdje smo vam pripremili jednu interesantnu temu da budemo u toku sa dešavanjima iz IT zajednice a vezana je za Apple uređaje i iPhone, odnosno iPhone uređaje koji stižu kod naših operatera. Ono što je važno naglasimo, naravno, da imamo posebnog sponzora ove naše današnje emisije, a to je naravno applesavetnik.com jedini pravi website gdje možete pronaći sve informacije vezano za vaše Apple iPhone i iPad uređaje. I model iPhone je pravi za vas. Sada kada konačno nakon 7 godina iPhone će biti u ponudi kod naših operatera, bitno je da pojasnimo razlike i sličnosti između modela kako bi svako mogao da se odluči za ono što mu najviše odgovara. Ne tako davno pri kupovini novog iPhone-a izbor je bio samo koliko želite skladišne memorije i da, e, da li možete da izdvojite dodatni novac za više. Danas nove generacije dolaze u dve varijante, počev od iPhone 5S i 5C, a nastavljeno je i na najnovije iPhone 6 i 6 Plus modele. Kako ne biste bili u nedoumici, kada ova četiri modela budu kod nas, evo par prednosti ima na svakog od njih. Počet ćemo naravno od najnovijeg i najvećeg iPhone 6 Plus. Po prvi put Apple je napravio zaista veliki telefon, ali ne po svaku cenu. Dosledno dizajniran, elegantan, najtanji telefon u ovoj kategoriji. Odličnih performanci iPhone 6 Plus ima iste opcije kao i iPhone 6, ali samo ime Plus govori da je to iPhone 6 plus poneka dodatna opcija. Nabrojat ćemo prvo glavne prednosti. Najveći je i najbolji. iPhone 6 Plus je Apple top model. Ima veliki ekran od 5,5 inča i odlične HD rezolucije, koji je naravno fantastičan za igrice i multimediju. U odnosu na iPhone 6 ima najbolju kameru kao i dosta veću bateriju. Pod 2. Odlično trajanje baterije. Baterija na 6 Plus modelu je velika i dugo traje. To u praksi znači minimum 1 do 3 dana zavisnosti od korišćenja, što je sasvim u redu, uzevši u obzir veliki ekran. Po 3. Poboljšana kamera. U odnosu na osnovni model 6, posjeduje optičku stabilizaciju slike za drhtave ruke i manje mutne fotografije. Po 4 odlične performanse. Uz novi A8 procesor telefon radi bez greške, brzo, rasterećeno i energetski efikasno. I pod 5. Dosta skladišne memorije. Oba iPhone 6 modela mogu imati do 128 GB, znači od 16 do 128 smještenog kapaciteta, što je dovoljno i za najzahtevnije korisnike. Što se tiče mana, izdvojili bismo dve. Pod jedan, veličina. Telefon je zaista veliki. Iako zaobljen i tanak, ne može baš sakriti gabarite. Ukoliko imate male ruke ili niste sigurni za veliki telefon, bolje je da pre kupovine odete negde i pogledate telefon uživo. I naravno pod dva, visoka cena. Zbog veličine ekrana i par opcija više u odnosu na Model 6, ovaj uređaj ima najvišu cenu među iPhone telefonima trenutno. Pa će ova stavka mnogima biti kamen spoticanja. Prelazimo na sljedeći model, iPhone 6. Najnoviji model većih dimenzija i malo drugačijeg dizajna u odnosu na prethodnike. Odlikuje ga odlična završna izrada, odlične proporcije i nevjerovatna mala masa. Ovo je ujedno i do sada najtanji iPhone sa sjajnim performansama i neprevaziđenim kvalitetom izrade. Glavne prednosti modela 6. Pod 1. Dovoljno veliki ekran. iPhone 6 nudi ekran od 4,7 inča koji iako nije veliki kao na 6 Plus modelu, veći je nego na iPhone 5S ili 5C. Zahvaljujući ovome, telefon nije prevelik i lepo leži u ruci i iako se koristi jednom rukom nećete imati nikakvih problema. Po 2. Skoro sve identične opcije kao model 6+. Plus. Zapravo je samo razlika u tri stavke. I to plus model u odnosu na ovaj ima veći ekran, veću bateriju i optičku stabilizaciju slike na kameri. Ko može da živi bez ove tri opcije, model 6 će mu biti sasvim odgovarajući. Po 3 bolje osobine u odnosu na 5S i 5C modele. U odnosu na svoje prethodnike, ipak donosi poboljšanja u svemu pomalo. Malo je brži, bolja baterija, malo veći ekran, malo bolja kamera, malo drugačiji dizajn. I po 4 malo jeftiniji nego 6+, nešto niže cena u odnosu na svoj veći model, odnosno na veći model 6+. Plus. A što se tiče same mane, izdvojili bismo opet 2M. Skuplji je od 5S i 5C modela, odmah posle 6+, Plus. on je trenutno najskuplji iPhone uređaj na tržištu i po dva trajanje baterije. Iako duže traje nego na prethodnim modelima, mogla bi biti malo jača. Prelazimo na naš sljedeći model, a to je 5S. Prošlogodišnji top model koji je doneo u ponudu zlatnu boju kućišta, osim crne i bele, odlikuje ga lagano aluminijumsko kućište i veoma kompaktan dizajn. U odnosu na PC ima senzor otisaka prsta, blic u dve boje, bela i žuta, kako ljudi ne bi izgledali čudno u mraku. I naravno ima Apple prvi 64-bitni procesor A7 koji poboljšava performanse. Kamera ima isto 8 megapiksela, ali ima brži fokus i malo bolje slike pravi u noću i kada je loše osvetljenje. Po dimenzijama gotovo identičan kao model PC, a imaju i istu dijagonalu ekrana od 4 inča. Glavne prednosti 5S modela, odlične performanse pod jedan iako posjeduje prošlogodišnji model A7 procesora, nudi veoma fluidan i ugodan rad i naravno brže performanse u odnosu na PC. c Po dva, Dobra kamera i video, pravi odlične slike i videoklipove, mogućnost ubrzanog kao i usporenog snimka, blicu dve boje, malo naravno brže radi nego model PC, a sve ove opcije posjeduju i oba iPhone 6 modela, ali sa određenim poboljšanim senzorom kamere i većom brzinom rada. Po tri, Povoljna cena. Ne možemo reći baš povoljna jer neće biti, ali prihvatljiva u odnosu na najnovije 6 i 6 Plus modele. Što se tiče samih mana, izdvojili smo tri. Prošlogodišnji model, iako je vrh ponude prošle godine, pada na drugo mjesto posle iPhone 6 modela, ako baš želite najnoviji model, bolje kupite 6, model 6, jel, iPhone 6. Po dva, manji ekran, u odnosu na aktualne modele, primetno manji ekran, mada nekome će biti sasvim dovoljan, jer lako staje u svaki džep. I po tri, nema NFC čip. Nedostajemo NFC čip koji se u novim modelima koristi za Apple Pay servis što naravno ukoliko ovaj servis ne dođe, a verovatno neće skoro kod nas, onda to ne možemo smatrati man. I posljednji model na spisku iPhone 5C. Model 5C je ponuđen kao povoljnija varijanta iz Apple-a. Jači je od prvobitnog iPhone 5, ali slabiji od 5S. Ono što ga razlikuje u odnosu na druge iPhone uređaje je to što je izrađen od polikarbonata, odnosno najkvalitetnije plastike. Upravo zato je i postao po znacima navoda e, ružno pače među iPhone aparatima, koji su uglavnom napravljeni od metalnih legura i stakla. Naravno, ovaj epitet iPhone 5C nosi nezasluženo jer je kvalitet izrade vrhunski, a sam polikarbonat pod rukom se osjeća kompaktno kao keramika i ni po čemu ne zaostaje za drugim uređajima Apple kompanije. Dolazi u pet živopisnih boja, pastelnih nijansi. U aktualnoj ponudi iPhone uređaja ovaj telefon je za manje zahtevne korisnike, ali i za korisnike koji žele pouzdanost u radu, brzinu, jednostavnost i dobru zaštitu podataka. Koje bi bile glavne prednosti ovog modela? Pod 1. Kućište od polikarbonata. Kao što smo rekli, osim što u ruci izgleda kvalitetno kao keramika, veoma je otporno na grebanje i veoma je čvrsto. Pod 2. Raznobojna kućišta. Ukoliko su vam boja metala crna i bela dosadne, model PC dolazi u pet boja. Žuta, bela, plava, pink i zelena. Po 3 najpovoljnija cena za nov iPhone uređaj. Iako gotovo identičnih performanci kao petica, nudi povoljnu cenu za nov uređaj sa garancijom i naravno to će biti ujedno i najjeftiniji model koji će biti u ponudi naših operatera. E sad što se tiče mana, možemo istaći četiri, Pod jedan nema Touch ID senzor, on je jedini model na ovoj listi koji ne posjeduje čitač otiska prsta, nego ako želite veću bezbednost, telefon morate zaključavati numeričkom šifrom. Pod 2. Malo starija generacija. Iako iPhone 5C radi bolje od modela 5, sa njim deli gotovo identičnu hardversku platformu. Za nekoga ko ne traži svakodnevno nove opcije i posljednje trendove, ovaj model će biti pouzdan saputnik. Pod 3. Nema NFC čip nedostaje mu NFC čip koji se nalazi u novim modelima za Apple Pay. Što naravno smo napomenuli u prethodnom, kod prethodnog modela, s obzirom da ovaj servis neće skoro kod nas, onda ne možemo to smatrati baš praktično manom. I četiri manji ekran. U odnosu na aktuelne modele, primetno manji ekran, mada nekome će biti sasvim dovoljan jer lako staje u džep. Veličina ekrana je naravno 4 inča. Ukratko, to su bile prednosti i mane svih uređaja. Nadam se da će mnogima pomoći u izboru. A ono što je zajedničko za sve iPhone telefone je da operativni sistem identično izgleda na svakom od njih. Identično se rukuje sa njim, samo je razlika praktično u veličini ekrana. Također, im je zajedničko jedinstveno i vrlo prijatno korisničko iskustvo kao i vrlo brz, pouzdan i besprekoran rad. To bi ujedno bilo sve što smo vam pripremili u ovoj našoj epizodi Tech Up Special, posvećenoj iPhone uređajima koji stižu kod naših mobilnih operatera. Već na sajtu Telenora i Telekoma su već izašli preorderi, a uskoro će cenovnik biti dostupan, nadamo se, i na VIP-u. Tako da ukoliko ste zainteresovani za ove uređaje možete posjetiti sajt vašeg um, provajdera. I to bi ujedno bila i posljednja informacija u ovoj našoj emisiji. Do neke sljedeće emisije naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime Nenad. Veliki pozdrav. Ćao, čao, čao. Up Podcast. NXS Podcast.